Egunaldi berezi bat eh, kanpainaren garapen ekonomikoa aipagai barko zen larumatuntan eta gurekin hortaz mintzatzeko argitsu kamuz etxeko par, egunon? Egin hon. Kampainaren eh, geroa garapen ekonomikoa aipagai eh, izanen duzue, zara, siberuako garapena gehien bat edo orokortzen alda? Bai, orokorrian, orokorrian aipatuko duk, bena prefosta hor eh, aipatuko tiagu eh, iniziatiba sumait uh, eh, Sibiokuak, bai, hanitz, bena ez, ez hoi beha ez. Oroko harki mintzatuko gituk. Zenta, eh, bada lan bat, gogoeta bat, eramana izan dena, gai inguruan? Bai, bai, hoiduk. Horin, eh, jakin, beharrik jakin behardik, hoi eh, gogoeta bat garapen ekonomikoaz, kampainan garapen ekonomikoaz, bon, baduk uh, aspaldi, hoi egiten dela bestiak best, beste odaz alkartian uh, unguian. Hoi haibeit ordean kooperazione ekonomikoa bultzatu nahiz uh, sibe shi, Eta hori, odazak hasi zian badik eh, bi urte gogozkatze uh, berezi bat, eta, um, eta, eta hori lotuik presentaketa bat egin zeian hori uh, eta, mm, eta hor uh, egin die kontsulta berezi bat, Eh, badiko hai uh, eh, urte bat. Jakiteko amini bat, uh, barkoseko herritarek, uh, nula ikusten zien uh, herrian uh, gehua, jakiteko amini bat herritaren uh, zer zen, lanbidia, lanlekiak, zerren beharra sanditzen zien uh, barkose herrian, eta galtro bat ebai pausatuik izan zian, uh, odazek agerraz ezin ordian uh, tresna baten uh, posibitate baten unguian, hoi behitia heren guniak, eta bon, segure mhm ipatuko diak zer Eta, eta agertu duk hor dian uh, barkosen eginden konsulta hortan, uh, eh, jente sumait, uh, interesatuk diatekiela, holako gune batetan parte hartzeko. Hala, teoria pixka bat egin dezagun, hori izanen baita goizeko gaia, eren guneak, frantses, frantzesez, erraiten aldugu, tier lieu, eren guneak zer dira, zer haipatzen da hori egiten delaik? Bai, hori dian, uh, espikatzeko aminibat, Eh, heren guniak edo hiu geren guniak, eh, tier lieu edo troisiam lieu eba eh, jaiten uh, beita, uh, soziologian agertu zen uh, bat duk Ameriketako estatu batuetaik hoja dena. Eta heren gune hoik, ordin, uh, lan gunia eta txian artian dien uh, guniak dutuk. Uh, ordin, junta guniak, lokal mailan, harremanak ahal bidetu nahi dutina. Ordin hortan, eh, ideia zer da, baliabide difenten eta kompetentzia difenten mutualizatzia. Eta uh, ordin, horren ungui filosofia berezi bat, lurraldien zerbitzuko dena eta hor batutuk horren prinsipio important heli bat, horren jaikitzian, uh, eh, hoik behiti horren inteligentzia, kolektibua, parte harzalia, kolaboratzailia, uh, eh, hoi horrok du horrean, uh, eh, hoi, konzeptu hoi, bultzatzen. Eta, eta pentsatzen halden bezala, uh, kampainetako uh, uh, luralde hanitsek, tresna hunen abantaiak ikusitutie, eta hortaz baliatzen ai, aitutuk. Uh, zenbaki baten emaiteko, akitania berria hartzen aipatzen balin badugu, uh, batutuk ehuntalautan hogeita sei, uh, ehuntalautan hogeita sei uh, iniziatiba din. Heren gune, sortu dienak azken urtetan, eta hoietan, kampainetan batutuk, uh, batutuk hanitz. Eta, eta um, jakin beharrik, hori tresna hoiek, sorkuntza, berrikuntza ekonomikoa eta soziala ahalbidetzen ahal diela, eta eta ordian um, odaz uh, aipatzen behikunian, ordian odaz uh, hasizian ordin horren gogozkatzen eta ikusten uh, tresna hoi uh, nula baliagar izaten halitzatekian, ordin uh, sibeua uh, lujaldi antako, eta horzian ordin uh, hasi dila, dila bi hasi zutia uh, egiten uh, leku difentetan, eta batutuk leku difentak uh, interesatuk dienak hoien plantan uh, ezarteko, eta ordin bata uh, barko seduk, eta horren berri uh, eman hendikuk ordian uh, etxahun barko seko kide den eta iniziatibo horren unguian sortu den beste al alkartia te baten kide den Patrik Keheiak. Eh? Alkarte berri hoiduk uh, ordin barko se, barko se bizi. Zei uh. du... Ba, Barkoseko adibide, adibide hartzen malen badugu, zeitzura du erengune horrek? Bai, ordian, eh, eh, hasi, hasi berri den, den eh, zerbaiduk, eh, gogo eta hasi, hasi berriduk, baina egin zen kontsultan, adibidez, galtatu zeian, eh, gune bat sortzen mahen bazen, eian urbait ekorren beharra ba lukian, eta hortan parte hartu nahi lukian, eta justoki eh, sortzi pertsonek, eh, errantzeian bai interesatuik liatekila. Oen jente hoik behitia edo eh, teletrabai gija haidienak edo eh, beti, bon, be kilometra han behar behitzutien bestela uh, lanila juiteko eta hola. Eta ordin hor konkretuki badik uh, hilabete sumait herriko etxiak um, uh, emandik ordin uh, jente hoien uh, um, esku gela bat. gela hortan uh, baduk beha, ekipamentu informatikoak eta eta telekomunikazioen partekatze uh, ebai tresnak. Eta horrat batuk ordin um, lan egitea. Mhm. Horren gibelean, pentsatzen alda, ze, badela jendea kampaina lekuetan atxikitzeko gogoa hori da, helburu azkenean olako zerbait? Eh, bai, bai, Bai, uh, eh, hoie prefostaz eta kampanien, uh, eh, eh, kampanien erronka hoidek usu, usu uh, langune zentruetaik uh, hurrun uh, eta, eta, eta ikasketak egiten dutien uh, hanitzek maleuski ez ben uh, heniko lana atzamaiten. Uh, Bena berde moan uh, eh, egoera eduk eh, kambiatzen telekomunikabiden uh, eh, garapena eki eta posible eduk uh, oai uh, lan egiteko mane alternatibuen uh, ner pentsatzia mhm. Eta, eta heren gunek uh, hoia helbidetzen die. Bai. Eta memento berean sozializazio bat ekartzea bakarrik lanean ari direnea? Bai, bai. Hoie, hoie bai zigarri importanduk uh, eh, gozkatze, hortan. Eta, eta jakin barrik, bon hor duguna adibidia uh, eh, telesantre gizako zerbaiduk, bena, bena herengunen uh, unguian baduk, herengune forma difentak batutuk, eh? izaten ahalduk, bena izaten ahalduk, bai, uh, genik, batze, partekatiak, mhm. hoiko azkenian harremana eta partekatzia halbidetzen dutien le, leku difentak talentaktuk. Mm. Bai. Bigarren parte bat, egun hortan izanen da, ba, kampainaren garapen ekonomiko hori eh, nola laguntzen den, eh, nola laguntzen den ba, instituzioetatik bai. hori da? Bai, hoidik. Hordian... Eh... Geizen, um, aminat, uh, espikatzeko, bo, aipatu diak gordin odazek ze uh, gogozkatze egintzian, uh, fe, bultzatu dian eta aiden uh, hortan dila bi urte, eta paraleloki um, Jakin marrik, eta hor, beste antolazale bat den Eusko, Eusko ikaskuntza ebai badela, eta Eusko ikaskuntza, ordin, zagutu egiduk prebosta ikerketa, uskal ikasketetan ikerketa bultzatzen behitu, bena ez eh, hoibea, nahedik bai parte hartu uskal herriko, eh, biharko, gizartian, eh, amniuat gogo, gogozkatzian. Eta ordin, barik urte zumait, etxarun barko sekilan gai difentak gzorratzen dela, urtian behin normalki, izan sozial mailan, kultura mailan, edo ekonomian ebai. Eta dila urte bat eterdi, gizarte foro bat antolatu zian um, barko sen, eta, eta hortaik, eh, bombe, agertu zutian eh, puntu zinez, zinez eh, interesentak, bera, berden boan, ebai, ebe, tresna berriak sortu behar ziela, heren guniak bezala, eta eh, prefosta politika publikoak ebai importantziela, uh, eh, garapen eh, ekonomiko hortan, ben sustengian ekarteko. Eta horrentako naheginean, uh, prefosta ordin uh, fokalizatu minibat heren gune uh, tresna hoietaz goizan, bena minibat eta hoi zabaltu eta pentsatu ja minibat ze beste tresna izatena, ze tresna orokorki izatena ahalizatekian garapen eh, ekonomikoen alde uh, eh, kampainetan eta politiko, ba, politika publikuek nula laguntzen jalukien uh, eh, hortan. Eta horrendako mahainungu bat kenen jagu, uh, maiteak animatuko dina, eta, eta hor ordin parte harzale difentak kenen politika publiko eta zmintzatzeko eta ze dispozitibo baden untsa komprenitzeko eta ze dispozitibo sortzen ahalizatekien ebai komprenitzeko izanen tutuk ordin uh, Euskal Alkargoatik e, ekonomian ardura dien uh, Michel Etxebez eta Silvi Duruti, eta eh, eskualdian, ebai, ekonomian ardura dien Bernat Uturi. Eta hekin batian, izaren tutuk enpresa bu uh, Mathieu eta Jean-Jacques Etxeberri, eta berdenboan denboan, mm, ekonomian eta lujaldian uh, Benian, eh, unsa fernhanitx lan egiten diren eh, bi alkartiko eh, ordezkaiak ebai, hazi alkartia, hoi si behuan plantatia, bena, uh, aiba alkartia ebai, uh, hoi beita aldudeko ibarra beti aitzina, eh, eta beitu uh, beha markara zumait, gogoeta aski barna bat hasi, hasi eta befrutak emaiten dutina, eta pentsu heke badukien egiazki geiza ekarteko. Esperientzia partekatzeko hasteko. Hori e, dugu justu izena eman behar dela apairuan nahi bali zian Eta hortako eh, nik dut emaila, meila. Bai abildua eusko majatxo, erdiko majatxoa, ikaskuntza puntu Idazten aldo zuen. Arkitzu kamionetxeko bax, mire esker, pasagunan. Es, eskerrik hanitz.